Ден преди отбелязването на рождения ден на Гоце Делчев, един от най-видните водачи и идеолози на Македонно-Одринските революционни комитети, който е на практика национален герой и в България, и в Северна Македония, обяснимо поставяме въпроса, има ли опасност от провокации? Знаем, че особено преди избори и преди отбелязване на важни дати от историята, напрежението се покачва. Сега това става и в контекста на случката с пребития Християн Пендиков, секретар на Българския клуб в Охрид, който беше транспортиран с самолет лимонад в България. Каква е атмосферата в северната ни съседка и защо честването на рождения ден на Гоце Делчев се определя като високо рисково събитие? Струва ни се, че е много изключително и интересно да добавим а, и гледната точка на македонски журналист в този а, разговор, който водим като че ли винаги медиите само от едната страна на границата. Добър ден казвам на Любиша Николовски от македонския вестник Слободен, Свободен печат. Здравейте, Любиша! Здраво, здраво! Откъде могат да дойдат провокациите, според вас? Провокациите Видете, гробот на Гоце Делчев е таму во Свети Спас со години, со децени. И до сега никогаш немало провокации и тензична атмосфера. Значи, тоа е нешто што се случува во последниот период. Провокациите може да бидат од сите страни, но очигледно дека најавата за доаѓање на голем број бугари на гробот на Гоце Делчев представува видна провокација затоа што пред 15 на дена се случи истото. 200 бугари предводени од Чамбаски беа во Скопје да го одбележат 95 годишнината на, на смртта на Мара Бунева и тогаш имаше провокации. Значи провокациите доаѓаат во моментот од бугарска страна, но тоа предизвикува реакција кај голем број македонци кои што сакаат да дојдат на гробот на Гоце Делчев за да го заштитат честувањето на овој значаен ден. Сега кои се групите? Да Сега да кажам, о, да, о, да попитам, да, да попитам, а кои се групите а, които казахте, споменахте а, Ангел Джембаски и честването на Мара Бунева, от македонска страна има ли опасност също от провокации, защото като че ли поправете ме ако бъркам, но като че ли медиите в България виждаме провокациите от македонска страна, а медиите в Македония, вие пък виждате провокациите от българска так, страна. Има разлика. Има разлика меѓу провокации и говор на омраз. Значи, говор на омраза има од двете страни. Меѓутоа, досега не немало омраза и говор на омраза нити од страна на бугарите кон македонците, ниту пак од македонците кон, кон бугарите. Значи, она што се случува сега е како да кажем, провокација не само од граѓани бугари, бидејќи никогаш и немало. Провокациите доаѓаат од високи политичари од бугарска страна. Значи, доаѓаат од еден европратеник, Джамбаски. Доаѓаат од председателот на Комисијата за историски прашања Ангело. Доаѓаат од пратеници бугари. Доаѓаат и од председателот Радев. Значи, од македонска страна ни еден политичар нема искажено говор на омраза. Тоа е голема разлика бидејќи има диспропорција во односот меѓу македонските политичари и бугарските политичари, кои што предизвикуваат потоа граѓаните да сеат говор на омраза. Добре, вие казвате обаче, че а, а, от българска страна се вижда политическо говорене. А, в а, българските медии също се цитират и политически изказвания лидера на ВМРО от ДПМН в Македония, но а, този елемент, който, който слагате на масата, какво е политическото говорене от двете страни на границата, е важен. Сега, виждам, че във вестника ви обаче намира място примерно апела на бившия български президент Петър Стоянов да не да. се дава шанс на провокация демонстрациите, да не се дава шанс на напрежението. Вашия министр Бояр Османи в София също говореше за това, че не трябва, цитирам, малка група хора да държат в заложничество отношенията между България и Република Северна Македония. Која е тази малка група хора? Е, видете, генерално, јас ќе повторам, значи, никогаш немало нетрпение меѓу македонскиот народ и бугарскиот народ никогаш на ваков начин. А, она што е мала група е релативен поим, но таа мала група е доволно гласна за да предизвика тензија и нетрпение меѓу двата народа. Значи, ако дојдат 200 бугари, не значи дека целиот бугарски народ дошол да провоцира, ниту пак ако некои групи на македонци, комити или од со ВМРО политичко убедување дојдат да го бранат гробот на Гоце Делчев, значи дека сите македонци ќе дојдат да застанат во одбрана на на честувањето на Гоце Делчев. Честувањето на Гоце Делчев два пати се случи заедничко, од 2017 и 2019 со двајцата премиери. Тоест може, Без може проблем. да се случва и значи, заедно, нали? Това е многу ключово послание. Може да се па, случва и заедно. Тоа се дека може да се случва заедно ако е тоа дојдем да се чествува со, со гордост и без предрасуди. Добре, Ако сега, да Любише, да, да. е друга причина. Да попитам, кој а, кој според вас като човек, журналист, който се занимава с анализи, кой има интерес от това да има напрежение? Видете видите, и во Македонија и во Бугарија ние сме постојано пред а, некакви избори. Што ми има избори, политичките тензии и национализмите се креваат повисоко, и се печели кога се разговара на национални теми, кога се говори за, за Македонија или за Бугарија. И Бугарија повеќе пати има избори во Македонија, сме на некој начин во преизборни цикли. Значи печелот и интерес има партиите. Едно и второ ќе треба и бугарските безбедносни служби и македонски сериозно да се зафатат да видат кој стои зад овие провокации и кој на вистина има интерес. Дали се тоа домашни или странски интересни групи. Или, стра, или странски, э, домашни или а, чужбински групи чужбински, кои така имат е. интерес. А, кои имат интерес овој регион да не биде стабилен. Например, од каде? Кои, кои други држави могат да имат интерес нашиот регион да не е стабилен? Па, па сигурно не доаѓат од Запад. Вие сте членка на Европскиот Союз и ние сакаме да бидеме членка таму очигледно да го доаѓаат од исток. Сите индикатори покажуваат дека тоа можно да биде Русија, која нема интерес целиот регион да стане дел од Европската Унија и од НАТО. Очаквате ли да има блокади по пътя утре, за да се възпрепятства посещението на българи? Не верувам дека има блокади од граѓани и тоа веќе се покажа може да има обезбедување од полицијата, но полицијата македонска нема да дозволи ниту македонски граѓани да ги попрачуваат патиштата, ниту пак да им забранат на бугарските граѓани доброволно кои штака да дојдат и да одадат почит на гробот на Гоце Делчев. се... Тие што доаѓаат со добра мисла се разбери кои што не сакаат да провоцираат со навреди и транспаренти дека Македонија е бугарска, дека вие сте българи, дека не постои македонски јазик. Доколку има такви намери, тогаш очигледно полицијата ќе мора да ги спречи таквите инциденти, бидејќи македонците кои што ќе бидат таму ќе одговорат на тие провокации и затоа е ситуацијата тензична во овој момент. Вярно ли е, че ще има регистрация на всички, които искат да посетят гроба на Гоце Делчев? Па, слушам дека има регистрации во Бугарија и дека има и во Македонија и дека ќе биде дозволено да дојдат само оние со добра намера и кои што се пријавиле дека сакаат да честуваат и да положат цвеќе на гробот на на Гоце Делчев. Сите останати, веројатно, улиците се блокирани и нема да дозволи македонската полиција да дојде до близо контакт на оние кои што дошле да протестираат или оние да го бранат оние националисти од двете страни кои што ќе сакаат да да го бранат од некого во наводници гробот него целче. Ами това е ключово изречение национализмите от двете страни на границата, защото много често ние медиите виждаме национализма на съседите, но не и нашия собствен и въжи и за двете страни като чели и за това искам да ви а, попитам а, Любиша, често политиците сочат медиите като проводник на езика на омразата към съседната държава. Вие съгласен ли сте, че медиите са част от проблема? Се сложувам дека медиумите, медиумите имаат а, своја улога во а, говорот на омраза, И тоа по две основи, затоа што генерално мејнстрим медиумите во Македонија не предизвикуваат говор на омраза, но има над 200 портали кои што никој не може да ги контролира што ќе пишуваат. Тоа е една. Од друга страна, говорот на омраза, ви реков на почетокот, има една има акција и реакција доколку не доаѓа провокации за негирање на македонскиот народ од страна на бугарските високи државници, немаше да има реакција во медиумите. И второ, медиумите ги пренесуваат сите изјави на сите радикали во Бугарија и во Македонија, кои што потоа креваат тензијата меѓу граѓаните, за да дојде до омраза меѓу двата народа. Јас се надевам дека тоа на вистина се помалку луѓе, но социјалните мрежи го прават своето и тоа тешко може да се спречи. Сега, аз казвате, има радикализъм, нали, който се усилва а, през социалните мрежи, а, но аз се питам, силно емоционалните и радикални ВМРО-та от двете страни на границата не са във властта нито в Република Северна Македония, нито в Република България. Те са опозиционни партии. Какво пречи да така. да има разумни и съвместни усилия на двете държави при това положение? Така е, тие не се моментално на власта, но не значи дека немаат свое влијание во јавноста, во политиката, во медиумите, имаат секојдневни изјави кои што остануваат такви радикални и тоа си го прави своето и нема да забравиме дека семето на раздорот и кога беа на власт во Бугарија, но и тука е посеано и веќе кај граѓаните се создаде еден, една недоверба и нетрпение меѓу двата народа, но јас верувам дека анкетите да се направат ќе покажат дека нема на големо ниво недоразбирање и омраза меѓу двата народа. Тоа што тие го користат во политички цели е краткорочно. Тие мора да најдат начин кој ќе дојат и на власт да ги продолжат оние договори кој што ќе направат да се зближат двата народа. Бидејќи ние почнавме еден процес на доверба додека беше Кирил Петков кај вас премиер и Зоран Заев тука, но тоа не се доз... не се завршија тие проекти кои што требаше да ги зближат повеќе со работката и поминувањето преку границата. Повторно се вративме на темите на историја и кревање на национализмите. Има уште толку многу работи. Многу македонци знаете колку одат во Бугарија на одмор и за зимување, и за летување, имат пријатели, роднини. И никош не почувствува дека се омразени. И во, Буга... и во Македонија има бугари кои што, како да ви кажам, сега христијан стана главен бугарин во Македонија, па тука има и јадници бугари кои што живеат Замислете вие да се најдете во Македонија и да имате некоја потреба од здравство. Дали бугарската влада ќе прати авион да ве пренесе во болница во Софија? Секако дека нема. Последно да ви попитам, Любиша, а, възможно ли е вместо да разделя фигурата на Гоце Делчев да обединява народите от двете страни на границата? Абсолютно дека може, зошто да не? Значи ние покажахме два пати дека можеме заедно да чествуваме, доколку секој остави простор да не го присвојува дека е само негов. Значи Гоце Делчев бил деец кој што сакал да обединува, тој не ги разделувал народите и тој може да биде точка на обединување, доколку се почитува од двете страни, како да кажем, нека не е само наш и дека не е само ваш. Доколку постои таков договор, а на тоа треба да работи комисијата која што е воспоставена за да ги е, дефинира историските личности, таа треба да придонесе. Но во овој момент очигледно е дека таа не се завршува добра својата работа, бидејќи од таму доаѓаат провокации, е, да речем, од бугарска страна. И последно, какво очаквате утре да се случи? Смятате ли, че спокойно ще протече а, отбелязването на рождения ден на Гоце Делчев? Јас би сакал да биде така, бидејќи не е само утре, ние треба да живееме понатаму како што сме живеели до сега. Ке има поединци кои што може би ке сака да испровоцираат и од двете страни, сигурен сум но мислам дека македонската полиција ќе успее да се справи и дека ќе дозволи на гробот на Гоце Делчев да дојдат само оние кои што ќе сакаат да му одадат почит на мирен и достоинствен начин. Сите оние кои што доаѓаат за да провоцираат, ќе бидат трнати настрана, а дали некаде ни Скопје потоа ќе има средби и судири, останува да се чекаме да се види, но важно е на денот на честувањето да помине се мирно и како што треба достоинствено. Благодаря ви, Любиша Николовски от Македонския всекидневник Слободен печат.